أمير الهدى صل على عين الورى آل النبي المرتضى صلوا على أصحابه صلوا على أتباعه صلوا على أزواجه أهل الهبور والصفاء قد قرني طول الأمل قد آتني حسن العمل جاءني وقت الأجل أين الفتحة أين الفتحة فاكتف لنا أقدامنا فاغفر لنا ميزاننا اغفر لنا إسلامنا يا ربنا يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم الجليل الجبار وبلغ رسوله النبي الحاشمي العربي المكي المدني المختار Ve şu mübarek günlerde ettiğimiz duaları tezgah izzetinde aklını kabul ile makbul eyle ya. Kusurlarımızı affeyle ya. Şöyle cami-i şerife toplanıp geldiğimiz gibi Peygamberi İnsan Efendimiz'in sancağı saadeti altında böylece hakkı gemiyle evvela bu fakirin lisanına hatta halal hata ve zelaldan hepsi himaye eyleye kimlen zâtimle müzâtimle yükselle yüksûcedi muktezasınca ameller tevfik eyleye Hepimizin eresi geliyor. Kâlen Nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Fazul alim ala gayrihi ve fazul nebiyyi ala ümmetihi Sadaka Resulullah ve nesaka Habibullah Hadis Menali hadis şeriflerinden Kenzul İrfan'ın 300 Beşinci sayfasında. Fahri Kainat Efendimiz, Efendiler Efendisi şöyle buyuruyor. Alimi, alimi aminin, ilmiyle amel eden ulemanın, sairleri üzerine olan fazlı Nebi'nin ümmetiyle ümmeti üzerine olan fazlı gücüdür. Yani ümmetinden ne kadar büyümsen alimler de içindeki insanlardan o kadar büyükler. Devam ediyor hadis-i şerif. Sözatını daha okuyun. Alimin yentefa'u bi'ilmi hayrun minel elfi abidin menavi hadisi şeriflerinden. 35. sayfa Kenzül İnsan. İki cihan güneşi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. İlminden istifade olunan bir alim, ilminden insanlar istifade ediyor Namazı evleniyor, orucu evleniyor, haccı evleniyor, zekati evleniyor, dinini evleniyor, imanını evleniyor, annesine babasına itaatı evleniyor, kocasına itaatı evleniyor, ve her hasılı millete faideli. İnsanlar istifade ediyor ilminden. İlminden istifade olunan bir alim bin abitten hayırlıdır. Bin tane abit var da gündüz akşama kadar oruç tutuyor, gece sabaha kadar da ibadet ediyor ya, o yalnız nefsini kurtardığı için bin tane abitten ibadet edenden, öyle namaz geçirenden neden ne değil, ibadet edenin bin denesinden böyle bir alim daha hayırlı. Onun için cuma günleri insanlar toplanır toplanır Hacı Kamil Efendi'nin yanına, babamın yanına ziyarete gelirler Şimdi o adetlerine karşı ziyarete gidenlere mani olmak çıktı. Nereye gidiyorsun, serseri misin, peygambere mi gidiyorsun sanki diye eğlencelere alırlar şimdi. Anlarsa eskiden böyle daha okuyorum. Men dakkara alimen fakat yakkara rabbe. Sadaka Rasulullah, bir alim amilin ilmiyle amel eden bir ulemanın bir alimi amili tazim ve tevkir eden tazim edip de ayağa bakan yani baktı ki geçiyor yanından ayağa kalkar, elini tutar, bir selamına hedef olabilsin. Katı e, ulemamızın neyin insanların gözünden düşürmenin için her çareye başvurdular. İnsan adeta alimi görünce ebele görmüş gibi olacak şekle yani yüz senedir bunu buna çalıştılar ne yola çalıştıkları çünkü ulema ulema ilmiyle amel eden hafızı kelam, ilmi var bunları gözden düşürmeden o büyük köpek acaba niye yürüyor olabilir yürüdüğü yere baktı mı da semadaki ay çıkmış on gördü günlük ay ona yürüyor baktı mı diyor ay çıktı Aya ben düşüncelerim. Acaba aya niye sürüyor ola? Öyle Ha dedim. Bildim, buldum diyor. Ha ay ışılırsa fırın yarıp da ekmek bulamayacak karanlıktan hoşlanan köpekler bunu ben ancak karanlıktan faydalanırım İyisi mi ayı parçalayayım ziya vermesin diye gülüyor. O büyük köpek. Onun bir de empahları var etrafında. O biriler neler, o ara köpeklerini. O da sen sen sen sen sen sen gider ya, nereye yürüyor? Ulan o bir aya yürüyor, sen niye yürüyorsun onunla beraber? E, benim ağam yürüyor, ben de yürüyorum. Benim devim yürüyor, ben de yürüyorum. Yürümez alnına yak, o aya yürüyor. O aya yürüyor. Baktım diyor, toplu köpeğin üzdüğü yere onlar da yürüyor. Ama ben ümidi kestim. Semadaki ay böyle ayağını debi, debeleyerek, yeri kızarak yürsen, aya bir şey yapamam. Ay semadi bir ilahi o. Allah'ın kudretidir o hal. Onu parçalayamam. Ancak yerleri cızdırın kalır yerine. Boş yerine yorulma dedim ama duyma yok Ey dine ürenler, imana ürenler, Muhammed'e ürenler, ulemaya ürenler, ulemaya ürenler, mümini kamile ürenler, boş yere ürmen, o ilahidir, takdiri huda kuvve-i bazu ile dinmez, bir şem'a ki Mevla'ya bir veçile sönmez. Allah'ın yaptığı tıra, hiç kimsenin Allah'ın takdiri kuvvetli bazılarla, buraya derler bazu, onunla dönmez, takdir gelir muhakkak. Ve bil kaderi hayri ve şerrihi, kaderde hayır şer, tek Allah'tan gelir. Ama plan yaptı, planı da yaptırmaz diye Allah tarafından o. O niye ya. O niye suçlu oluyor, yapan takdirle oluyor? İradeyi, ciddiyeti vardı onun. Yapmasa yapmazdı, onun eliyle yaptırıyor o cehennemde olacak. O iradesini kullanamayan. Canı var sana, sinemaya gidemiyor. Cemaat var farkına kahveye giden o. İradesini kullanamıyor. Merzuandan yüz diyor, terpenekten aşağıya kendini atıyor. İradesiz herif. Ya, şöyle tahmin edelim girelim. Ben dedim ki diyor köpek, boşa yürüme. Yürüdüğün boşa çıkar, ayı parçalayamam. Ne Allah'ı, ne peygamberi, ne peygamberin sevdiği ulemayı, ne amili, ne alimi artalayamam sen. Üren üren 50 senedir ne yerinde durun. E başa ürme, illa o yerinde sayar, yalnız salgın gözünden düşürdü. O yerine bu işi bozmadı. İnan, böyle Tahir Hoca ile beraber geliyor, tam mağazanın dibindekiler takıp böyle tazımlar duruyor. Eski adam. Havacıkta bile zayi olmadı bu yine bir günahkar oradan geçerken tasfiye içinde olsam bile oranın cahil cemaken hep ayağa kalkar. Esselamu Aleyküm derim. Çünkü hocalar gireli yakın olduğundan bu iş devam ediyor. Ama hiç bilmeyen, hürmeti bilmeyen mahalleler ne var? Ayağını çiğnesen kalkmaz. Hem de bazısı öyle ki, öyle ki elini de arkasından döndürmez. Ne oldun sen? Niye naif mağrur oluyorsun ki? Onun için Peygamberimiz men dakkara alimen fakat dakkara rabbe. Bir alim amile tazım ve tevkir eden mümin Cenab-ı Hakk'a tazım etmiş gibi sevap Cenab-ı Allah'a ayağa kalkmış gibi olur. Ne diyeyim öyle değil mi hoca? Hoca bu kadar mı Hoca deyip değil, kendisi ismi, gözü, alıp bu senin gibi. İçinde bir Kur'an-ı Kerim var, bir de Allah'ın verdiği ilim var. İlim Allah'ın sıfatı olduğu için ayağa kalkıyor. Kendine kalkmıyor. Allah'ın ilmine kalkıyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın değil, Allah'ın kelamına ayağa kalkıyor. Senin gibi hafızı, ee, ve hocayı bilmeyenlerden amuca olmuşlar böyle. Hocanın ziyaretine varırlar, hafızlar da otururlar, okurlar. Hafızların üstüne geçenler geçenler otururlar. Hafızlar diktik diktik böyle. Tabi herif 67 yaşında kendini değerli amuca. Belki de haccül haram değil. Varıyor soruyor oturuyor köşeye. Hocanın canı sıkılıyor. Çok canı Değil kızım? Şey. Hoca bende, Kur'an kursu hoca, Kur'an-ı Kerim koymuş mingellerin üstüne. Atmış atmış böyle birkaç Kur'an-ı Kerim. Gelmişse bakmış ki Kur'an-ı Kerim'den şuraya oturmuş. Şöyle yukarıya otur, yukarıya. Efendim Kur'an var. O üstüne oturduğun çocuklar hep Kur'an-ı Kerim'dir. Okudular onlar. Kur'an-ı Kerim dilenki dedim. Gezici dedin, dilenci dedin, her şeyi dedin, ölürken de aman yetiştirin bir Yasin okusun dedim. O onlar işte. Ölürken kitaplara inanmayan bir gün olur inanır. Alimleri beğenmeyen bir gün olur beğenirsin. Kurban olayım soluklarına hocam diyorsun ama doğsan yamaca geçer, gönlü kırılır. Sen hiç olsanlar e, birisi Bizim dedelerden birisi, jandarmanın birisi yani devdi diyor. Yani vaziyet zahrası götürürken devdi diyor. Ağladım. İleriye varınca intizarım tut diyor Bir hastalanmış atas göğe çıkıyor diyor. Okuyan var mı, kurban olduğum var mı diyor, böyle arıyorlarmış diyor. Osman amca okur, hanımın dedesi. Osman amca okul o hocalığı var deyince aman getirin diyor. Vardı mı Ge beni güven jandarma diyor. Okur muyum diyor Allah'ın gazabına uğra. İnşallah sabaha çıkmam istiyor diyor. diyor. Yüzüne üzülüyor diyor. O okuyor zannediyor diyor. Hocam, amcam oku, soluk, soluk, soğuk soğuk kuluklarına kurban olayım oku. İnşallah sabah yetişmez çocukların boynunda kahroluyor oh, diyor. Üf diyor. Hoca cürüp okusun. Sen hocaya hakaret etme Yani cürüp okusun. Yoksa okumaz. Allah kahret, Allah kahretsin. Sen de kahrolun o zaman. İyisi mi? Bir Yasin-i Şerif okudun mu? 70 defa kenarını çevirmiş gibi olur. Onun için daha devam ediyorum. Daha devam ediyorum. Levnül aline ibadeti ve nefsuhu tesbih. Menavi 36 Kenzül İrfan. Ulemanın uykusu, ulemanın uykusu, uykuya yatıp uyuması, sıhhat ve ibadete medar olmak niyetiyle olduğu için ibadet. Uykusu da ibadet. Melekler başında böyle sevap yazıyor o ulemaya. Niye yazmıyor bunu? O istirahatlilik de ilme çalışacak. Onun için sevap yazıyoruz diyor melekler. Habire sevap yazılıyor. Nasıl bir efendim biz anlamadık ya. Çok da hoca gördük ya, korkuyor hocalar bizden. Kendini bahsediyor diye zannediyor gidenler, daha büyük düşman olurlar diye konuşmuyorlar. Kendisi hiçbir şeyden sakındığım yok diyor. Şey. La yasafune levmete laim diyor sakın. Laimin levminden halk etmez, doğruyu dost dolu söyler. O şu ulemadan ben olsam demem ya ben onlara layık değilim. Değil olduğum için ulemayı bahsediyorum. Allah. Alimi, alimin uykusu sıhhata ibadetten medar olmak bilgesiyle olduğu için ibadet. Yemekçi de tesbihçi. Nefesi de şöyle. Soluk aldığının hepsine Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu da ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şimdi diyor ya, ey sanadından millet olan tesbihi okumuş gibi de sevap buyurur. Bu kadar büyük olduğunu bilsek bizim senemizden geçmez ki. İşte bizim kişiye karışmadığımız halde daha diyor. Yeni çıkar çıkmaz farkı diyor. Vallahi de billahi de hocalar bu farkıdan. Hoca ne biliyor? Bu namaz biliyor, abdest alıyor, ondan oluyor hocalar diyor. Daha sen varmadan evvel bu diğer sanmını yapıyor. Sayın adam da hiç hürmet eder mi hocaya? Onun hiç tesbih okuduğuna inanır mı? Daha اَنَّظَرُ اِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ Alimi amilin, ilmiyle amel eden bir ulemanın yüzüne bakmak ibadet makamına kaim olsun. Hacı ne hoca geldi mi sakal göbeği bastırmış. Mübarek yüz atın üstünde oldu mu İmam-ı Azam geliyor gibi memleketteki tarafı düzülür, onun yüzlerine bakardı. Eskiden hocalar bunları söylerlerdi. Şimdi biz söyleyemiyoruz, korkuyoruz. Sizden korkuyoruz. Korkma hocam, Allah aşkına korkma ya. Korkma yoksa da onun için konuşuyor. Böyle olunca bir hocanın yanına varıp da yüzüne şöyle bakmak, melekler bakıyormuş, ibadet yerini, ibadet ediyor diye yazıyor. Hicaz'a dönüyor. Hicaz'a vardın mı, tavaf edenlere şu kadar sevap. Kur'an okuyanları şu kadar sevap. Namaz kılanlara şu kadar Kitap taksimini yapar girer. Ötekine gidip sevap, sen sevap filan. Oturmuş da hep yorulmuş zavallı. Dili de tutramaya can istemiyor. Beytullah'a geriden şöyle bakıyor. Ona her bakışına şöyle gözünün her anına bir sevap, bir sevap yazıyor Allah. Yani Beytullah'a bakıyor diye. Ulemanın yüzüne bakmak, Beytullah'a bakmış gibi sevap. Onda çünkü Allah'ın ilmi var. İlim sıfatı var. Onun için onun yüzüne bakmak da bu sevaba nail eder insanı. Hoca usanmadın mı? Yok bu bizim menfaatımıza biraz daha konuşacağım. Hepsinin dediğimiz yere geçtiğimiz. وَقِّرُوا ulemâ ümmeti fe innehum hücumul ard ümmetinin ulemasını tazım ve tevkir ediniz. Peygamberimiz tembih ediyor. Ey ümmeti ashabım! Benim, benden sonra gelen, gelen ulemama hürmet edin, muhabbet edin, tazim edin. Zira onlar yeryüzünün yıldızları gibi. Semada yıldızdan yolu buluyor insan ya, bakurlar neler, bütün yıldızdan fetha alıyorlar işte. 30 yıldızı bu, sırtım ona geldi mi kıbleye geldi işte. Şöyle döndüm mü, şimdi bu doğuya, bu batıya geliyorum. Şöyle sağ, sağım e, kutup yıldızına geldi mi, şimdi doğuya gireceğim, yolunu biliyor evvelden ya, gece olmuş. Ondan sonra annem tam ona geldi mi, kuzeye geliyorum diye bildiği gibi ulema diyor, bütün avam yani ünlü insanların, okumayanların yıldızı onlar cennetin yolunu gösterirler. Şuradan girerseniz cennete gider. İnanmasan biliyorum gelmem camiye. Senin namına konuşmuyorsan dışarıdakılara atıp tutuyorsun. Senin için zannedip de annene kırıştırıp durma. Yani sana bir şey yok çünkü hoşlanmasan, hormet etmesen, şu Ramazan'ın zulmatını bilmesen Bağınıza hürmetim olmasa hocayı hiç sevmeden camiye niye basacaksın? Herif bakıyor mu görmüyor musun? Onlara oluyor bu. Sana olmuyor. Sen dersin Biz de camiye gelenleri canımız gibi seviyoruz. Evet lan saçı uzun, şurası boğulu kötü. Anın saçı, kız saçını omuzuna yemiş. Çirkin ya. Kendini güzel zanneden. Şimdi camiye geldi onları da seviyorum ben hiç gözüme çirkin gelmiyor Allah tarafından. Ha, onlar sizi sonra güzeldir, ne olacak? Onun için yani siz bizi severseniz biz de tabii sizi. Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince <clears throat> çocuklar ve Muhammedina huve Ahmedina cepler çalıyorlar. Muhammed'in komşuluğu bizim için ne güzel Arapça konuşuyorlar. Peygamberimiz de dinliyor pencereden. Peygamberimiz e, pencereden kafasını Eba Eyyub'un Ansari Hazretlerinin evinden aşağıya kafasını sarkıttı. Çocuklar, yavrularım, buyurun ya Muhammed, beni sever misiniz? Vallahi ya Resulallah seni severim. İnanın ki buna ben de sizi severim. Buyurdu Peygamberimiz. Ben de sizi seviyorum. Bana muhabbetle bağıran. Camiye gelir, cemaatim olurdu. O hiç sevilmez mi? Sen kendi kendine içeriden bir eski ki bir bazı yedi kolun vardı. Ona tövbe etsin mi geçer girer. O zaman hakkım kalır, gelin yalvarın hakkımı da helal ederim. Öyle kolay mı değil. Onun için ulemayı da böyle seveceğiz inşallah. Resulullah. Tahkika, muhakkak. Ulema ile muhabbet ve, ve içtima eden umarayı Cenab-ı Allah. Kendi ami de, memur da, Ayrı makam, hakim, onun gücü, katipleri filan, bütün ümara. Yani memur olanlar ulemayla karışırsa, ulemayı ziyaret ederse, onlara muhabbet giderim diyor Allah. Ben onları severim. Öyle bir, öyle bir kötü ulema ki kendi alim olduğu halde memurların kapısında gezer, buraya girer, buraya girer. Onlarla yani onlarla giyiflik taslamak ister, ben işte filan memurla da iyi tanışıyorum dedirtmek. Ulemanın en kötüsü bu, maranın en iyisi de ulemanın kapısında bulunan. Peygamberimizin hadisi bu. Onun için ee, bir şey kafandan geçmesin. şöyle bitirmişti Kur'an'ı. Biz de efendim aleyhinizde söylesene, hep lehinizde, şu hadisi de sizin için söyleyin. Kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذ۪ي يُعَلِّمُ النَّاسِ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيُحْنِقُ نَفْسَهُ sadaka Resulullah. Cami-i Sagir. Ve 35. sayfası kendini irfanı. Umuru hayy hayriye-i nasa talim güzel şeyleri insana celletmeye çıkar külsünün üzerine güzel evitler verir ve nefsini unutup mahrum eden dile diliyle kendi amel etmeyen hoca olur bak. Kendi ile iyi tevkiyada bulunur da onu kendi yapmaz. Peygamberimiz buyuruyor. Mahrum eden alim bir muma benzer ki, bir yanan muma benzer ki, kendini yakıp alemi tembir eder. Kendini cayır cayır ataslara yakar, bildiğiyle amel etmez, yine güzel bağız verir bana iyi yetinler diye kendi onu hiç tutmaz. O mum gibi kendini yağ yanlıştıra mum aşağıda kaybolur girer ya, böyle eriyip gittiği gibi cehennemde erir gider, bütün millet de ondan faydalanır. İllere faydası olur, kendine zarar olur. Allah böyle alimden gitme ya Rabbi. Gördün mü kardeşim? Yani hadisi şerif gelince kendiler tarafını saklarlar hoca, ancak bizden tarafa çok yüklenirler. Böyle zannetme Allah aşkına, bütün ulema bunu yapmaz. Şimdi açılacağız bir aşkına. Muhammeden abdühü ve rasulü. Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik et ya Rabbi. bu zamandan kalan mevzundan başlıyorum. Namaz hakkındaydı. Öyle devam edeceğiz. Estağfurullah Bismillah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Dün ayeti celile buydu. Bugün Estağfurullah Bismillah kad eflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşuundan başladık devam ediyoruz inşallah bir iki günde tükenmeyeceği için ancak cuma günü sonunu alacağız. Keyiflerde yarım kalıyor sözler, o günü toplanıyor ancak. İmkanım yok biriktirmeye, onun için şöyle konuşuyoruz. Beş vakit namaz, cemi mümin ve müminata edebi bir erkanla kılmak farz. Bütün Müslümana, kızlara 9 yaşından, oğlanlara 12 yaşından itibaren bütün insana 120 yaşına varmış, yatağa çökmüş, ihtiyar bile kurtulamaz. Sırtına yastık ne verirler? Böyle ima ile kılar, mecbur kılacak herkes. Onları anlattık bir gün, iki gün evveli. Şimdi geçiyoruz. İki rekat namazda cemi merası bir kainatın ibadeti zıpta kılınmıştır. İki tezik rekatta bütün insanın, cinnin, ağacın, daşın ibadeti o iki rikatın içine girmiş. Anlatıyorum. Mertebi, mertebeyi Adem'e namaza kıyamla işaret, mertebeyi hayvaniye rukuyla, mertebeyi cemalete sücutla, mertebeyi melaike huzurla işaret olundu. Şimdi bunları anlattım gittim dünden, melaikeye geldik. Bir tezit daha. Şu mecrada gelen kavaklar neler varsa kadar ağaçlardan dinyelenler varsa kıyamla kulların kıyamı gibi, meleklerin kıyamı gibi kıyamda bütünün ibadetini toplayıyor. Allah Allah'tan istedi, Peygamberimize Halik-ı Zülcelal Peygamberimize lütfetti namazı. Ben meleklerin namazını isterim ya Rabbi dedi, ibadetlerini Allah da verdim dedi, böyle verdi. Hayvanlar da ibadet eder dedim dün size anlattım. Hayvanların ibadetleri de var. Onun e, tesbihini, tehlilini, duasını anlayanlar da var.